Iban Iztakalde, egunon? Egunon, no. Zuen energiako e, eh, presidentea zira eta eh, zurekin epatuko duinen astean e, hartu duzuen, asteko administrazio kontsuak hartuen era, erabaki bat, erabaki e, importante bat, erreguzu e, den eta zertarako hartu duzu erabaki hori? Bai, bada hilabete batzuken argia barnean, badugula arazo bat, e, konkretuki e, zuzendari nagusiaren inguruan, eh, bere soldataren inguruan, berak e, erraiten duen e, zentzuk diren bere prerogatibak edo zentzuk diren bere interesak eta horren arabera berarekin izan dugu elkarrizketa batzuk eta hartu eman batzuk, erranez ez dela posible, e, alde batetik ez dela posible energia bezalako kooperatiba txiki batetan, e, bere, bere atitudea ba, puntu ezberdinekiko. Beraz, arrazoin ezberdinak daude, alde batetik e, bere soldata, eh, gaur egun e, energian lau langile dira, langile energia kooperatiba txikpi bat da, beraz, ez da onargarria bere eskaera, izugarrizko soldatak, soldata horiek eh, Parisen edo beste toki batzutan ikusi daitezke, baina guri inguruko kooperatibetan ez da, ez da horrelako praktikarik, beraz, Beste bengoz eh, ez dugu onartzen berak eh, erraitea holan ez ez nahi nuke horlako soldata bat eta kontuan hartu gabe benetako eztabaida bat langile guztiekin eta administratzaile guztiekin. Beste alde batetik e, egin ditu diru mugimendu batzuk e, ez direna onargarriak e, kooperatiba batetan e, onartu dezakegu e, egitea adibidez donazio bat elkarte bati edo Baina horik guztien artean hartzen dugun erabaki bat da. Ez dugu antzi behar kooperatiba bat, proiektu kolektibo bat dela. Eta horrelako erabakia guztion artean hartzen dugu erabakitzen badugu donazio bat egitea, ba, erabakitzen, ba, erabakitzen dugu zenbateko diru zama, eta nori emaiten dugun diru hori. Eta bere kasuan, berak bakarrik hartu du erabaki hori, erraiten diogularik, erraiten du, ba, nik bakarrik hartzen dut erabaki hori, ez digu abisatzen, eta gainera konturatzen dira eginduen eh, egin duen eh, diru mugimendori, donazio hori, bere elkarteari egin diola bera sortzailea da, bera da presidentea, eta bere elkarteari egiten dio. Ba, beraz, hori hori ez da onargarria, kooperatiba batetan hori ez da onargarria. Ez du pertsona batek horrelak erabakiak hartzen. Eh, kooperatiba bat, ba, izenak dioan bezala, guztien artean kooperatzen dugu, eta erabakitzen dugu. Eta proiektuko kolektibo bat da. Beraz, ez, da, onargarria Euskal Herrian garatzen ditugun proiektu kolektiboak, bueno, momentu batetan pertsona batek bere interes propioak, bere interes pertsonalak eh, kooperatibaren eta interes kolektiboaren gainetik ezartzea. Bueno, txeraren amairuan hartutu zuera baki hori eh, akan bilduta, beraz, eh, patxe behar gara, kargutik endu duzu eh, zuzendari nagusi bezala, ala ere, mm, bertan eh, egiten duen lanak, Gaurrak segitzen alko du ez? Bai, bai, noski, guk bere kontratua ez dugu kitu. Gaur egun patxi bergarak badu kontratu bat, kontratu horretan, eh, sana da, bera dela zuzendari finanzieroa eta administratiboa, eh, beraz guk kontratu hori ez dugu kitu. nahi du erraitea, patxi bergara, gaur egun, dela beti baduela soldata bat, baduela kontratu bat, eh, eta ez da antzi behar, zuzendari nagusi postu horrek, eh, ez duela soldatarik, ez zuela, hortik e, dirurik irabazten bere soldata guzia, eh, bere kontratuarenkin lotua dago, Eh? eta gaur egun bere kontratua ez dugukitu. Beraz, hor, hor eh, pertsuna arazoa izan da, kasu hortan. Bai, bai, berak eginiko, noski, alde batetik bere, bere posizioa, ez, ez da onargarria kooperatiba batetan, zuzendariak erraitea, ez hori nik erabakitzen dut, hori nik egiten dut, hori nik, ez, kooperatiba batetan, ez dugu antzi behar, kooperatiba batetan filosofia dela, justuki, guztion artean erabakiak hartzea, kolektiboa eta defentsa, balore kolektiboan defentsan, Eh, beraz, azten bada, bera bakarrik erabakiak hartzen, eta bere interes pertsonalak ezartzen beste guztiaren gainetik, hori ez da onargarria. Beste pertsona bat izan datu duzue, e, bere ordez, dakit eh, norden? Bai, erik Lelux da eh, energiako zuzendari berria. Hori ere, e, eh, gaitu zaio eh, langileak gaur egun momentu momentuntan ez zutela lana utzi dutela, hori ere, e, dei bat egiten jesu, ez dut onartu zuekin mintzatzea, hori deia egiten jesu, azkenan ulek dezaten erabaki hori. Bai, guk momentu honetan langilei erraiten dio, alde batetik, bertsio bakarra ukan dutela, erraiten dute, bale, haiek eh, sustengatzen dutela eh, patxi bergara, baina eh, haien patxiren bertsioa bakarrik okan dute, orduan eskatzen diogu langile guzieri, eh, etorri daitezela, eh, administrazio kontxelioaren bertsioa entzutera, eta bi bertsioak dituztelarik haien erabakia sortzen aldute. Eta haien erabakia, izaiten alda, lan uste bat, guk errespetatzen dugu hori, baina ez duguna ulertzen da, nolatan ez diren oraindik gure gana etorri, deitu diego, errandiegu, eh, nahi genukela esplikatu eh, adierazi gure postura, eta hori ez dugu ulertzen, zergaitik oraindik ez diren gure gana etorri, gure bertsioa entzutera. Nola ikusten duzu uh, atera bidea? Korapilo hori? Ba, alde batetik, eh, nahi genuke langileekin eh, maian ezarri, eh? eta deitzen diegu beste bengoz e, eh, mailan ezarri daitezela, eta haien eskaerak eh, argitu ditzatela, zer da eskatzen dutena. Eh? Eta horren horrekin, eh? jarri gaitezke eta mintzatu gaitezke, eta ni pentsatzen dut, soluzio bat, errezki aurkitu dezakegula, hortarako borondatea badute langileek, ni ziur naiz, eh? kooperatiba batetan ikusi dugu energiak duen indarra, zenorako gauzak gauzatu ditugun urte gutxietan, badakigu energiaren gibelean zenbat pertsona dauden, zenbat pertsona dauden laguntzeko, parte hartzeko, bai finanzieroki, bai eh, lan egiteko energiaren alde, beraz, indar hori eh, baliatuko dugu energia proiektua aurrera jarraitzeko. Eta espero dugu langileek ere, ulertuko dutela dinamika horren barnean jartzen. Erabaki hori errandugu uh, eh, akan hartu zela, gehiengoa eh, horren uh, alde zineten eh, adostutako erabaki bat suposatzen dut. Bai, bai, noski, noski. momentu honetan akan bederatzi lagun gira, bederatze horietatik e, seik, beraz nagusitasunez, e, gehiengoak onartu du erabaki hori. Kanen du ondorio bat, ez dakiten argiaren funtzionamenduan, horrek? Ah, funtzionamenduan, ba, noski. Dira, gure gure helburua da kooperatiba berriz ere antolatzea, eta hortan ari gira, eh, pertsona berriak, eh, pertsona berri bat heldu da, beraz, eh, ez dugu antzi behar kooperatibaren helburua dela ere bai, lanpostu berriak sortzea, beraz, guk dinamika hortan jarraituko dugu, lanpostu berriak sortu, kooperatiba berrantolatu, eta zinez, e, funtzionamendu demokratiko bat ezarri plantan etzan ala. Be, gaur, ez, erraiten eh, pertsona batek eh, hartzen dituela erabakiak, abisatu gabe, eta erabaki batzuk jakiten ditugula sei hilabete berantago, eta transparentzia hori, ez, ez, da hori, ez da demokratikoa. Beraz guk momentu honetan, ek, eh, guretzako izugarri garrantzitsua da, kooperatiba barnean, transparentzia guztiz, jolastea eta funtzionamento demokratiko bat ezartzea. Gehitu nezakena da, momentu honetan eh, energia kooperatiba indartsu bat dela, eh, egoera, egoera oso, oso dela, eta honek eta eskertzen dut beti ere Euskal Herriko eh, herritar guztiak sustengatu dutenak e, kooperatiba, beraz, hortan jarraitzen dugu, badakigu sustengua baduguela, eta proiektuak eh, aurrera jarraitzen duela, beraz, urrengo, urrengo jabetetan, eh, parte hartzea nahi duten guztiek parte hartuko dute, eta energia badakigu, e, epe hartainera badit, Ben eta berriz esan dugu, gure helburua da Euskal Herrian zirkuito motz bat sortzea, hortarako beste kooperatiba beste lantegi batzuekin lan egiten dugu, beraz helburua da zirkuito motz hori sortzea, Euskal Herrian sortzea e, gure argindarra eta Euskal Herrian kontsumitzen den kontsumitzea guk sortzen duguna. Hmm, proiektua ez da, da lan jeran, Personak aldatzen dira, proiektua bera beti da. Ba, ba, noski, proiektua pentsatu behar dugu. Energia ez dugu antzi behar dela kooperatiba bat, interes kolektiboko kooperatiba bat dela. Horrek nahi du izatea, energia baitan, e, eh, bat direla eundaka eta eundaka pertsonak, e, horrek, noski, horrek duen indarra ez dugu horkitzen beste lantegi batzuta. Beraz, indar horrekin jarraituko dugu eta proiektuak jarraituko du, noski, energiak jarraituko du. Mil esker. Mil esker zuri.